Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Maghimay, hindi hamot na si Pasa Moripi Maghimay, hindi hamot na si Pasa Moripi Maghimay, hindi sa mantrip Babayaan ng mga tunay Matira at maiwan ng mga inggit Makinig, makisama, makisindi Maniwala pero pauto ka hindi Dami dyan maingay pero walang silbi Di kailangan natularan ng galaw ng mga I'm both in a good vibrations, embrace it though for the best shit, I'm sober Eyes don't stay faded Patago pero dama mo pa rin aking na makababa habang ang mata mga dapat manatili makapaghimay Sindi ang mutasik pa sa muritig Maghimay Sindi ang mutasik pa sa muritig Maghimay Sindi ang mutasik pa sa muritig Tasik pa sa muritig Yeah, ipa Sarap sa bungay ba ang baita Huwag mong ipilit kundi kahiya Pampag-aala ng pakiramda Di mo na kailangan pa muli magalinlang Ang basa mo sa kaliwa at kunin mo sa kanan Higo pa sa kiyaman lang habang may nakasalang Sari lang at amaramdam ramdam ko ng hanggapang Mmm, wala kas matindi Baka na mapare pwede makisindi Tama-tama lang hindi na makahindi Papikit na pero bawal ang umidli Mmm, masarap ang ngihip Lumilipad na naman ang isip pa Ako nakasara, buksan mo para matangka Inis din na sumilip sa kalawakan na Oo, napakaganda Para bang ako'y nakatapok sa alapak ba't hindi nababaksa Pakiramdam ay nagbabago Sana nga di na to maglaho Lumilinaw na ang malabo Ang saya lang na may kasalo Maghimay, sindihan mo ta si Pasang Moriti Maghimay, sindihan mo ta si Pasang Moriti Maghimay, sindihan Naghimay, naghintay, tas ipapasa ulit Ganyan talaga ang buhay, wag ka nang magalit Yung iba'y nagtagal, pero merong kapalit Pangarap tagal kung hinintay, tagal kung kinulit Higupin ang nagbabaga, damahin maganda na nasayang daming nawalang ginto Ngayon pa kakapaling pera hanggang sa magmukha tong libro Thank you.